Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ շրջափակված Արցախի մայրաքաղաքի Տաղտկալի առօրյան փոքրինչ հետաքրքիր դարձավ հունվարի վերջից սկսած, երբ անհավատալի իրադարձություն տեղի ունեցավ սկսեցին գազար վաճառել։ Հերթերին կարոտած Ստեփանակերտցիներն առանց հրամանի կարկապահ զինվորների պես շարվեցին Միրգ բանջերեղենի խանութների մոտ։ Առաջին օրվա առաջին ժամերին գազարի համար մարտերը կատաղի էին։ Հաջորդ օրերին համեմատաբար հանդարտվեցին գազարն ինչ տեսնեիք մարդկանց աչքերն ինչպես էին փայլում, երբ միայն իրենց հայտնի խողովակներով իմացան, որ նարինջ ու մանդարին է վաճառքի հանվելու։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը կայքում շտաբ տեղադրեց մերցարևադարձային այդ մարկերի վաճառասեղաններին հայտնվելու լուրը, որպես օրվա թոփ նորություն։ Շպարցենայինք, դատարկ խանութներն արդեն առատությունից տրակում էին, նարինջն ու մանդարինն էին պակասում ադրբեջանական լրատվամիջոցների խայթոցից հետո միայն գլխի ընկան, որ գլուխները պատտվել է ուրախությունից, որ շրջափակման մեջ ապրողները կգերադասեին օրինակ կարտոֆիլ ունենալ առաջին հերթին։ գազարով աղցան պատրաստեցին, նարինջն ու մանդարինը երան լիացան։ Գնորդի սիրտն արդեն խնձոր էր ուզում, բազուկ ու կաղամբ, գոնը մի բոշացու։ Բանջարեղենի հարցերով զբաղվողները փոչին կարող միանգամից երջանկացնել մարդկանց։ Շրջափակումը ենթադրում է ամեն ինչ չափել։ Ոստի երջանկությունն էլ չափաբաժիններով բաշխեցին սկզբում գազար, հետո նարինջ ու մանդարին եւ վերջապես հերթը հասավ խնձորին։ Ասում են խնձորի հետ բազուկ ու սոխել են վաճառել։ Բոլորին հավասար սկզբունքին հավատարիմ վաճառողները խոշոր բազուկները կիսեցին, առավել խոշորները 4 մասի բաժանեցին ճարպիկները հաջողում են մի քանի տեղից եւ մի քանի անգամ նույն ապրանքը գնել, չնայած սահմանափակ քանակությամբ։ Խանութներում սոխ վաճառելու օրը ասում են արդեն փողոցում այն ազատ ծախում էին կիլոգրամը 1000 դրամ։ Վերավաճառելու միտքը հղացվել է դեռ ծվի հերթերում, երբ նույն անձը մի քանի անգամ հերթ է կանգնել ու ներկայանալի քանակությամբ ձեռք բերելուց հետո բարձր գնով հանձնել կետեր։ քանի որ գնի մասին խոսեցի, նկատեմ, որ հրահանգված էր ապրանքները վաճառել միատեսակ գնով։ Հետևողնով էր, պատժողնով էր։ Հետո այդ խառնաշփոթը վերահսկել կլիներ, եւ վերջապես լսողնով էր, շատ քչերը հունվարի 20-ից թե 21-ից մի քանի ապրանքատեսակների միայն կտրոնով վաճառելը որոշ չափով զսպեց մարդկանց, ինչ պատահի գնելու մոլուցքը։ Կտրոնային համակարգը չափազանց ուշ ներդրվեց, Իշենք, թե այդ նույն ապրանքների համար ինչ էր թերին։ Վաճառողները այսպես ասած տակից տալու մեթոդին էին անցել պակաս էր չկար, քանի որ մարդիկ պահանջվածից շատ ավելի էին գնում, վստահ չէին, որ դիցուկ 10 օր անց անրաժեշտ սնդամթերքը հնարավոր կլիներ խանութում գտնել։ Այժմ բացի ձեթից ու շաքարավազից, բրինձա, հնդկաձավարն ու մակարոնեղենը ազատ վաճառվում են։ Կտրոնում չներառված որոշ ապրանքատեսակներ նույնպես ազատ վաճառվում են։ Ամեն օր չես հանդիպի դարակաշարերին, բայց կան։ հարց է առաջանում. կտրոնային համակարգին ներդրման դրական արդյունքները նկատի առնելով, ինչու կտրոնով չվաճառվեցին եւ միրգ բանջարեղենը, որպեսի 1/6-րդական կաղամբի համար ժամերով հերթ չկանգնեն, որպեսի իմ քո երրորդի պայմանական բաժինը ուրիշը չտանի, որպեսի հնարավորություն չտրվի միրգ բանջարեղեն վաճառողներին հազար ու մի հնար բանեցնելով ամբողջ ապրանքը չվաճառել ու հետո մեկի առաջ դուռը բացել, մյուսի դեմ փակել, դառնալ դրության տերը։ Կտրոնային համակարգի դեպքում էլ որոշ բացթողումներ կային։ Այսպես, մեկ պարկ շաքարավազ է տրվել տնտեսվարողի, որը ժամանակավորապես դադարեցրել էր գործունեությունը։ Պարզը չի վաճառել, ըստիս դժվար չէր կանխել նման խարդախությունը, եթե ձեռքի տակ ունենային տնտեսվարողների ամենաթարմ ցուցակը ինչու կտրոնով չվաճառել լվացքի փոշին, լվացքի օճառը, սանիտարահիգիենիկ որոշ պարագաններ, որոնք դարակաշարերին հայտնվելուն պես թրցնում են հայտարարվել է, թե փետրվարի 20-ից հետո կտրոնով վաճառվող ապրանքատեսականին ընդլայնվելու է։ Ողջունելի է։ Որքան գիտեմ, Միրք Բանջերեղենը ներկարվել է կենտրոնացված ձևով Եթե ենթադրենք ժամանակային առումով հնարավոր չէր դրանց վաճառքը կազմակերպել կտրոնով, հոգարելի էր այլ մեխանիզմ խնդրել, որպեսի կենտրոնացված ձևով էլ բաշխվի կամ աշատանքը ճիշտ չի կազմակերպվել, կամ ընտրվել է գլխացավանքից հեռու մնալը, կամ չեմ շարունակի։ Վերևներում նստածները, ովքեր պարտավոր են զբաղվել այս հարցերով, միթե չգիտեին, որ ոչ բոլորին են հասանելի լինելու շրջափակման պայմաններում ճրակով փնտրվող այդ ապրանքները։ Ինչ անեին նրանք, ովքեր ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ հնարավորություն չունեին հերթ կանգնելու, ովքեր խոհեմաբար գերադասել են քար ուտել, քացախ ուտել, միայն թե հերու մնան հերթերի լեզվակռիվներից, ձեռնամարտերից։ հերիք փշանքներ նետեք ժողովրդին, նվաստացնեք ժողովրդին։ Ամիս ու կես դիմացել էր, էլի կդիմանար, առանց կես բազուկի երկու մանդարինի։ Այդ կերպ անուղակիորեն նպաստում եք, որ ուզենան հեռանալ, միայն թե փրկվեն ստորացումից։ Մեր հեռանալը ճշնամու հեռահար նպատակն է հենց Շվարներն ու մուրացիկներն են թակավորի շաղ տված ոսկյա դրամները ձեր գցելու համար միմյանց հրմշտում, միմյանց կողկարտում։ Մեր վիճակը որքան էլ ծանր, ոչ թշվառ ենք, ոչ մուրացիկ։ Պատիվաշանն են տվել, չի կերել։ տեսնես բարձրաստիճան чиновникները կամ նրանց ընտանիքի անդամները ժամանակ ունեցել են նարնջի համար հերթ կանգնելու կամ 5-6 հատ կարտոֆիլի։ Ներողություն, ժամանակից առաջ ընկա, կարտոֆիլ դեռ չի վաճառվել։ Զարմանալին այն է, որ գազար ու բազուկ գյուղմթերք վաճառվել է եւ գյուղական վայրերում։ Գյուղացին նույնիսկ սեփական կարիքների համար կարտոֆիլ չի ցանում։ Պնդումը, թե անջրդի հողում կարտոֆիլ ցանելը արդարացված չէ, թյուր է, պատշաճ խնամքի դեպքում լավ բերքը երաշխավորված է։ Գյուղացիական ընտանեկան տնտեսություններն անգամ ինքնաբավ չեն Հույսները Հայաստանից ներկրվածի վրա է։ Նույնիսկ աշնանային պատերազմից հետո լուրջ ուշադրություն չի դարձվել բարենային անվտանգությանը։ Ոչ ոք չէր կասկածում, որ մի օր կյանքի ճանապարհը կփակեն։ Գյուղնախարարությունն ինչ է արել այսօր պակասող գյուղմթերքների արտադրությունը խրախուսելու համար։ Մինչև պատերազմը ակնային տարածքում աճեցված սոխը հանրապետության ներքին պահանջարկը բավարարում էր։ Անցած ամրանն այնքան զմերուկ է շուկահանվել, որ իրացնելը դյուրին չէր, վատ չէ։ Սակայն որ ուղորդվեր որպեսի Վռոքովի այդ հողերի մի մասում այլ մշակաբույսեր եւս աճեցվեին, նպատակային չեր լինի, ներկրումից մեր կախվածության հետսետե մեծացման պատուղներն ենք մենք այսօր քաղում։ Այս ամենի մեջ լուսավոր կետն այն է, որ դեռևս հացով բավարարված ենք, որ խանութներում տեղական արտադրության միս կա, ինչը պաշարման առաջին ամսում զգալիորեն մեղմեց սննդի դեֆիցիտը։ Վերջին շաբաթներին դրա պակասը նույնպես զգացվում է։ Տատնամթերքինը կարծես աստիճանաբար հաղթահարվում է։ Մարտիկ սկսել են օրվա սննդաբաժինը կառուցել եւ ազատ վաճառվող բաների կարաքի վրա։ Հերթերը Ստեփանակերտու կյանքի անբաժանելի մասն են դարձել ինչի հերթ է կոնֆետի, ինչի հերթ է լվացքի փոշու։ Վախենամ շրջափակումից հետո ոմանք երանությամբ հիշեն այս ժամանակները, երբ հերթ կանգնելով իբր իմաստավորում են իրենց միապաղաղ անգույն օրերը, երբ մի քանի հատ բանանա ադամաթուզը աշխարհն իրենցն է դարձնում։ Միրգ բանջերեղենի շուկայում իրավիճակի մասին համեմատաբար կայուն է, որովհետև կամ չկա, կամ այնքան թանկ է, որ փող ծախսել ափսոսում են իրավիճակը կթեժանա, երբ հայտնվի մեր երազանքի կարտոֆիլը։ Եթե նույն ձևով բաշխվի ու վաճառվի, ինչպես մեր նախորդ երազանքները, ապա հավանաբար խրամատներ փորվեն։ Միայն թե պահեստում այնքան չպահեն, որ փտի։ Թարմ ձկնեղեն են վաճառում, համարյա առանց հերթի, իսկ կարտոֆիլը ձկան հետ աննման է։ Բարի ախորժա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից 11 փետրվարի 1988 թվական։ Կուսակցության մարզկոմի առաջին քարտուղար Բորիս Կևորկովը ապարատի աշխատողներին հաղորդեց Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմից ստացված լուրն այն մասին, թե ԽՄԿ կենտկոմում Հայաստանին լղիմի վերամիավորման վերաբերյալ հարցը չի քննարկվում եւ չպիտի քննարկվի, իսկ մարզի աշխատավորների ներկայացուցիչների պատվիրակությանը ԽՄԿ կենտկոմում չեն ընդունում։ Ստեփանակերտ է ժամանում Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղար Կոնովալովը կանխելու հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու համար շարժումը։ Նրա հետ ժամանում են Պակի փոխնախագահ Իմրանովը եւ Հանրապետության Կոմկուսի կենտկոմի վարչական մարմինների բաժնի պետ Ասադովը։ Որոշվում է մարզի բոլոր շրջաններում եւ Ստեփանակերտում անցկացնել կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներ եւ դատապարտել շարժումը։ Ադրբեջանի Կոմպուսի կենտկոմը միաժամանակ Ստեփանակերտ եւ Մարզի շրջանների ուղարկում այլ անձանց առաջին քարտուղարների, դատախազների եւ միլիցիայի պետերի գործունեությունը հսկելու եւ նրանց փոխարինելու համար։ Տասներկուսը փետրվարի 1988 թվական Ստեփանակերտում, Մարտակերտում, Ասկերանում եւ Հադրութում կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովները պաշտպանեցին լղիմի հայերի հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու ձգտումը։ Մարտունու շրջանում կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովը ամրագրված անձանց բացակայության պատճառով չկայացավ։ Ստեփանակերտի եւ Ասկերանի շրջանի ակտիվի ժողովներում Ղարաբաղի այսպես ասած ծայրահեղականների եւ ազգայնականների հետ հաշվեհարդարի սպառնալիքներ հնչեցին, ինչը ժողովրդի վրթովմունքը հարուցեց։ Կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներում ընդունվել է լղիմի հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու մասին որոշում։ Սկսվում են հանրահավաքներն ու ցույցերը։ 13 փետրվարի 1988 թվական Ստեփանակերտի Լենինի անվան հրապարակում տեղի ունեցավ քաղաքի աշխատավորության եւ ուսանողության հանրահավաք։ Մասնակիցները հանդես եկան լղիմը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու օկտին, վանկարկեցին վերակառուցման, հրապարակայնության, ժողովրդների բարեկամության, Գորբաչովին եւ Լենինյան ազգային քաղաքականության պաշտպանության մասին կարգախոսներ։ Հանրահավաքն անցավ հանգիստ մթնոլորտում։ Կուսակցության մարզկում են կանչվում ղեկավարներ, սկզբնական կուսկազմակերպության քարտուղարներ, արմյութենական կոմիտեների նախագահներ։ Կուսակցության մարզկումի առաջին քարտուղարի առանձնասենյակում Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմից ժամանած անձանց ներկայությամբ նրանց վրա ճնշում է գործադրվում հանրահավաքների եւ աշխատավորական կոլեկտիվներում մարզի հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու համար ժողովների անցկացումը խափանելու նպատակով։ Ուսմարսկում են կանչվում Կուսակցության Ստեփանակերտի քաղաքոմի եւ շրջկոմների բյուրոների անդամները։ Ուսմարսկումի առաջին քարտուղարի առանձնասենյակում կենտկոմից ժամանած անձանց ներկայությամբ Կուսակցության մարսկոմի, քաղաքոմի եւ շրջկոմների բյուրոների անդամներին մեղադրել են հանրահավաքներ եւ ցույցեր կազմակերպելու մեջ։ Տասնչորսը փետրվարի 1988 թվական Գիշերը կուսակցության Ստեփանակերտի քաղաքում են հրավիրվում քաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներն ու կուսկազմակերպությունների քարտուղարները։ Նրանց զգուշացնում են, որ փետրվարի 14-ին սպասվում է ադրբեջանցիների ցույց, Հարևան մարզի մեջ չմտնող շրջանների ադրբեջանցի բնակիչների մասնակցությամբ անցանկալի միջադեպերից խուսափելու համար առաջարկվում է հետաձգել Ստեփանակերտում փետրվարի 14-ին նախանշված հանրահավաքը։ Ստեփանակերտի աշխատավորների կողմից ընդունվեց այս առաջարկը։ Ադրբեջանցիների ցույցի մասին լուրը բխել է Ադրբեջանի Կոմպուսի կենտկոմի վարչական մարմինների բաժնի պետ Ասադովից, որը սպառնացել էր թե հարևան շրջաններից մարզ կարող է մտնել 100 000 զինված ադրբեջանցիներ։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում ռուսերեն գրքից։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական փետրվարի 17-ի թվարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։